Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ արտերկրում Արցախի ներկայացվածությունը ժողագարության պատճառ Բաքվի համար։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Անշուշտ առաջին անգամը չէ, եւ մեզ համար նոր չէ ջղագարման հերթական ալիքը, որ այս օրերին հեղեղել է Բաքուն եւ առանձնապես նրա քաղաքական վերնահարկերը, կապված Արցախյան պատվիրակությունների արտասահմանյան այցերի ու դրանց միջոցով արտերկրում մանավանդ գերտերություններում մեր հանրապետության ներկայացվածության փաստի հետ։ Մեր ճարակամ հարևանների գիտակցությանն ու քաղաքական մտածողությանը բնորոշ այդ հիվանդագին երևույթին որ ամենայն հավանականությամբ քրոնիկական է եւ անբուժելի, մենք քանիցս ականատես ենք եղել անցած տասնամյակների ընթացքում, լինեն դրանք Արցախյան շարժման, թե շուրջ Երամիա պատերազմի ժամանակ թե հաստատված հրադադարի արդյունքում առաջացած հարաբերական անդորի կամ այսպես կոչված փխրուն խաղաղության պայմաններում Վերիշենք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ու կազմակերպական ջանքերով ամեն տարի եվրոպական եւ ամերիկյան աշխարհի այլ երկրներում լայն քարոշությամբ հոգուտ Արցախի իրականացվող հանգանակությունները, որոնք ամեն անգամ ուղեկցում են ադրբեջանական իշխանությունների բողոքի նոտաներով, այդ երկրի լրատվամիջոցների վայրահաչոցներով։ Բաքվում անկասկած հստակ պատկերացնում են, որ այդ միջոցառումները սոսկ մարդասիրական նպատակների ծառայող դրամահավաքներ չեն, ուղղված Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի ցաներ հետևանքների վերացմանը, ավերված տնտեսության վերականգնմանն ու զարգացմանը, ժողովրդի կենսական պայմանների բարելավմանը, այլ նաև Արցախի որպես կայացող եւ միջազգային ճանաչման ձգտող պետության, այսինքն Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում տեղի ունեցող ռազմաքաղաքական գործընթացներում լուրջ դեր դերակատարություն ստանձնած երկրի ներկայացվածության ու ճանաչվածության ապահովման բաղկացուցիչ միջոցներ։ Վերհիշենք Արցախի Հանրապետության կառավարման տարբեր ճյուղերի, գործադիր եւ օրենսդիր մարմինների, նույնիսկ կրթամշակութային ոլորտների պատասխանատուների արտասահմանյան եւ կամ արտերկրի նրանց գործընկերների պատասխան այցերի մոլագար ու թունոտ արձագանքները Բաքվից։ Անկամ զբոսաշրջիկների այցերը մեր հանրապետություն ճանապարհորդների, որոնց եթե ոչ մեծամասնության, ապա մի որոշ մասի հիմնական նպատակը սոսկ արցախյան բնության անձեռակերտ հրաշալիքներին ու հնության ձեռակերտ հուշարձանների ճարտարապետական մտահղացման կատարելությանը հաղորդակցվելն է կամ պարզապես հանգստանալը բնության գրկում դարձյալ կատաղի զայրույթի տեղիք է տալիս Ադրբեջանում։ Հասկանում են անշուշտ, որ զբոսաշրջությունը ոչ միայն լրացուցիչ կայուն եկամուտի աղբյուր է Արցախի համար, այլև այցերի ընթացքում անխուսափելի մարդկային սովորական շփումների ու դրանց միջոցով ժողովրդի կենցաղի դրվածքին, դարավոր ավանդույթներին, ստեղծված մշակութային արժեքներին, ազատության ու անկախության իղձերին եւ դրանց իրականացման ճանապարհի ձեռքբերումներին մոտիկից հաղորդակցվելու, հետեւապես այցելության երկիրը նաեւ հանրորեն ճանաչելու լայն հնարավորություն արտադրություն։ Պատահական չէ, որ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն ահա տարիներ ի վեր կազմում է անցանկալի անձանց յուրատեսակ սևծուցակ, որի մեջ ըստ տարբեր տվյալների ներառված է 650-ից 700 օտարերկրացու անուն։ Չմոռանանք, որ այդ մարդիկ ոչ միայն անցանկալի անձի համարում ունեն Ադրբեջանում, այլև որպես այդպիսիք փաստորեն հայտարարված են Ադրբեջանի ճշնամիներ բայց հաշվի առնելով, որ օտերերկրացի այդ զբոսաշրջիկներն ունեն ընտանիքներ, մոտ ու հեռու հարազատներ, գործընկերներ ու պարզապես ցանոթներ, ապա կարելի է պատկերացնել, թե Բաքուն իր այդ անիմաստ ու անհեռանկար վարքագծով տարեկան քանի թշնամի է ձեռք բերում աշխարի 4 ցակերում՝ արևելքից արևմուտք եւ հյուսիսից հարավ։ Այս կապակցությամբ ահա թե ինչ է գրում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ջոն Էվանսը, արդյոք Թրամփը կամ տեսի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի այցը հոդվածում, որ հրապարակվել է մարտի 11-ին ամերիկյան The National Interest վերլուծական պարբերականում, մի փորձառու դիվանագետ, ով վաղուց ու շատ լավ ծանոթ է Հայաստանի, Արցախի եւ առհասարակ հարավ Կովկասյան տարածաշրջանի հիմնախնդիրներին։ Ջոն Էվանսն Արցախ է այցելել 2016-ի հուլիսին ապրիլյան պատերազմից հետո։ Նա վկայում է այն ամենը, ինչ տեսել է սեփական աչքով։ Չնայած աշխարհը չի ճանաչում, սակայն ԼՂՀ ժողովուրդը եւ իշխանությունները կառուցում են իրապես աշխատող ժողովրդավարություն, Ադրբեջանը, ասում է նա, արգելանքների է ենթարկում բոլոր այն օտարերկրացիներին, ովքեր Ղարաբաղ են այցելել առանց նրա համաձայնության։ Ոստի ներկայումս Բաքվի սև ցուցակում են հայտնված օրինակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալյան, շեֆ խոհարար գրող եւ հերոստատեսային խոսնակ Անտոնի Բուրդենը, լրագրող եւ գրող Վաշինգտոն Պոստ թերթի աղյուսակագիր Դեվիդ Իգնատյուսը եւ շատ ուրիշներ։ Նրանց այժմ արգելված է այցելել Ադրբեջան։ Հաշիվն ամբողջացնելու համար հայտնում է Ջոն Էվանսը։ Արդեն այդ ցուցակի մեջ եմ մտցված նաև ես։ Էվանսն ընդգծում է, մեջբերում եմ. Արցախի ժողովուրդը պարզապես ուզում է ապրել խաղաղության եւ ազատության մեջ։ Չնայած նրան, որ դերևս որոշված չէ Արցախի հանրապետության ղարքավիճակը, Արցախի ժողովուրդն օժտված է եւ պետք է օգտվի բոլոր այն իրավունքներից, որոնք մյուսներն ունեն, եւ չպետք է մեկուսացման ենթարկվի մնացյալ մարդկության կողմից։ Մեջբերման ավարտը Պաշտոնական Բաքվի ջղադարության այս էլ որերորդ հերթական բռնկումները, ինչպես տեղյակ եք, արձանագրվել են վերջին երկու ամսում՝ մարտին եւ ապրիլին, կապված լինելով Արցախի հանրապետության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների արտասահմանյան ուղևորությունների հետ։ Ինչպես հայտնի է, նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով մեկնել էր Միացյալ Նահանգներ, ապա եւ Լիբանան, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի պատվիրակությունը Ֆրանսիա, պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը Լիբանան, ապա եւ Ավստրալիա, իսկ արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը Մոսկվա։ Պաշտոնական Բաքվի զայրալից հողորտանքին են արժանացել առանձնապես մեր պետության ղեկավարի եւ խորհրդարանի նախագահի այցերը, որոնք երկուսն էլ կրկնում եմ աշխատանքային բնույթ են կրում։ Եվ ասպես Մարտի 12-ին ժամանելով Վաշինգտոն, Արցախի նախագահը մի ամբողջ շարք հանդիպումներ է ունեցել հայկական սփյուռքի տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, այդ երկրի դիվանագիտական ու փորձագիտական շրջանակների հետ, բացի այդ այցելել է կոնգրես, որտեղ արտաքին կապերի գծով հանձնաժողովի մի խումբ անդամների հետ քննարկել է Արցախա-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացմանն ու ամրապնդմանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, եւ տարածաշրջանային գործընթացներին առնչվող հարցեր։ Այնուհետև կոնգրեսում կազմակերպվել է ընդունելություն նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Ամերիկացի մի մեծ խումբ ազդեցիկ կոնգրեսականների ու սենատորների մասնակցությամբ տեղի ունեցած այդ հանդիսությանը Բաքու Սահակյանը հանդես է եկել էական շեշտադրումներով հագեցած ճառով։ Միացյալ Նահանգների խորհրդարանականներն ուղղված իր խոսքում Արցախի նախագահը ինչպես հայտնի է համոզիչ փաստարկներով ներկայացրել է հակամարտության բուն էությունը պատմաիրավական եւ իրավաքաղաքական հիմունքները, Արցախահայության բնաջնջման Բաքվի ворթեգրած եւ հետեւականորեն կիրարկած քաղաքականությունը, Արցախի ժողովրդի ինքնապաշտպանության եւ անկախ պետականության կերտման օրինական իրավունքը, ընդգծել, որ հանրապետության իշխանությունները, ի տարբերություն պաշտոնական Բաքվի, կողմ են հակամարտության բանակցային կարգավորմանը ԵՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո, բացառելով պատերազմի վերսկսումը եւ առհասարակ ուժի կիրառումը։ Նախագահն իր խոսքում միևնույն ժամանակ կարևորել է, որ Միացյալ Նահանգների օրենսդիր մարմինն առաջիններից մեկն է դատապարտել Սումգայիթի հայ խաղաղ բնակիչների կոտորածները 1988 թվականի փետրվարին եւ ընդհանուր առմամբ այդ եւ հետագա տարիներին Ադրբեջանի վարած հակահայ ջարդարարական քաղաքականությունը։ Ելորում ասվածի Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները փաստորեն աշխարհի միակ պետությունն է, որը բարբերաբար ամենամյա ֆինանսական օժանդակություն է ցուսաբերում Արցախին, ինչի համար նա երախտագիտություն է հայտնել ամերիկյան ժողովրդին ու նրա իշխանություններին։ Բացի այդ, անդրադառնալով Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման խնդրին, նա նշել է, որ այդ գործընթացը ներկայումս հաջողություններ է արձանագրում հատկապես Միացյալ Նահանգների քաղաքային ու նահանգային մակարդակներում։ Արցախի նախագահի ելույթն ամերիկյան կոնգրեսում աժանույս է ընկալվել ու գնահատվել ներկաների կողմից։ Լիբանանահայի մեր գործընկեր քաղաքագետ Շահան Գանտահարյանի դիտարկմամբ, որ նա շարադրել է իր խմբագրած ազդակ օրաթերթի խմբագրականում, մեջբերում եմ. Այս բոլոր հիմնադրույթների ներկայացման ընթացքում օգտագործված են միջավայրի կողմի դյուրին ըմբռնելի թեմաներ, խնդիրների արծարծման առանցքներ, համապատասխան եզրաբանություն, որոնք այս պարագային ամերիկյան քաղաքական միջավայրի մեջ գտած են ճիշտ ընկալելիություն։ Մեջբերման ավարտը Ինչպես հայտնի է, Արցախի պատվիրակության այցի հենց առաջին օրը Բաքուն անմիջապես բողոքի նոտա էր հղել ԱՄՆ պետքարտարարությանը, Արտգործնախարարություն կանչելով Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբերտ Սեկուտային։ Բացի այդ, ԱՄՆ-ում Ադրբեջանի դեսպանը հանդիպում է ունեցել Պետդեպարտամենտում, որտեղ ամերիկյան կողմին է հանձնել Բաքվի բողոքը, որում, ինչպես որ նախորդ բոլոր համաժեք պարագաներում է նշում, Արցախի նախագահի այցը ներկայացում է որպես մեջբռնում գործնություն, որն ուղղված է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության դեմ, լուրջ հարված է հասցնում բանակցային գործընթացին Ղարաբաղին եւ ծառայում տարածաշրջանում լարվածության աճին։ Մեր վերման ավարտը։ Հիշեցման կարգով նշեմ, որ Բաքուն տարիներ առաջ, կոնկրետ 2015 թվականի դեկտեմբերին, գրեթե նույն բովանդակությամբ ու շեշտադրումներով բողոքի նոթա էր հանձնել միևնույն Ռոբերտ Սեկուտային կապված Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի ամերիկյան այցի հետ, բայց այդպես էլ որևէ արդյունքի չի հասել, քանզի Արցախի պաշտոնական ներկայացուցիչները, ինչպես վկայում է Հանրապետության նախագահի վերջին մարտյան ուղևորությունը, շարունակում են այցելել Միացյալ Նահանգները։ Ընդ որում, այդ այցերը կատարվում են անկասկած ամերիկյան իշխանությունների իմացությամբ եւ քանի որ խոչընդոտներ չեն հարուցում նրանց կողմից, հետեւապես հավանությամբ։ Նույն պատմությունը կրկնվել է նաև ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորած պատվիրակության ապրիլի 3-ին Ֆրանսիայում մեկնարկած աշխատանքային այցի կապակցությամբ։ Այցի ընթացքում, որն իրականացվել է Արցախ-Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակում ֆրանսիական կողմի հրավերով, Արցախյան պատվիրակությունը մի շարք ուշագրավ հանդիպումներ է ունեցել Փարիզում, Մարսելում, Լիոնում, այլ քաղաքներում Ստորագրվել է բարեկամության հրաշագիր այս անգամ Արցախի Մարտունի եւ Ֆրանսիայի Դրոմ նահանգի Բուրդե-Պյաշ քաղաքների միջև։ Հրաշագագրի նպատակն է երկու քաղաքների միջև վստահության ու փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված բարեկամական կապերի հաստատումը։ Փաստաթղթում մասնավորապես նշվում է, որ Մարտունի եւ Բուրդե Պյաշ քաղաքները պարտավորվում են փոխգործակցություն ծավալել մշակույթի, կրթության, արվեստի բնագավառներում հիմնված համերաշխության, արժանապատվության եւ մարդու նկատմամբ հարգանքի վրա։ Այսպիսով Բուրդե Պյաժը դարձավ Արցախի հանրապետության քաղաքների հետ բարեկամական հարաբերություններ հաստատած ֆրանսիական 10-րդ քաղաքը։ Հիշեցման կարգով նշեմ նաև, որ Արցախի եւ Ֆրանսիայի միջև ԱՊԱ կենտրոնացված համագործակցության շրջանակներում դեռևս 2014 թվականին բարեկամական հարաբերություններ են հաստատվել Բուրգլե Վալանս եւ Շուշի քաղաքների, իսկ 2015 թվականին Վալանս եւ Ստեփանակերտ քաղաքների միջև։ Պատվիրակությունը Փարիզում հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի падգամավորների եւ սենատի անդամների, այդ թվում Ֆրանսիայի ազգային ժողովի փոխնախագահի, ազգային ժողովի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի նախագահի, սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի նախագահի, ինչպես նաեւ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի մի խումբ անդամների հետ։ Ֆրանսիայի հետ կապերի ընդլայնումն ու զարգացումը, Վորջունի իր խոսքում մասնավորապես նշել է Աշոտ Ղուլյանը, հիմնավոր տեղ ունի Արցախի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների շարքում, իսկ ֆրանսիացի խորհրդարանականների հետ տարբեր ձևաչափերով հանդիպումները թե Ստեփանակերտում, թե Փարիզում հնարավորություն են ոչ միայն երկուստեք հետաքրող հարցերի քննարկման, այլև օրենսդրական ու խորհրդարանական փորձի փոխանակման տեսանկյունից։ Արցախի խորհրդարանի նախագահի գնահատմամբ մեջբերում եմ։ Այս առումով մենք կարևորում ու բարձր են գնահատում Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի գործունեությունը, որը մեզ համար յուրօրինակ պատուհան է դեպի Ֆրանսիա, իսկ Ֆրանսիայի միջոցով նաև դեպի Եվրոպա։ Մեջբերման ավարտը։ Բնականաբար այս այցը եւս անուշադրության չմատնվեց Ադրբեջանի կողմից, նույնպես հարուցելով պաշտոնական Բաքվի ջղագար արձագանքը։ Սակայն, ի տարբերություն ամերիկյան պարագայի, Բաքուն բավարարվեց ընդամենը արտգործնախարարության մամուլող խոսնակի սպառնալիքով, այն է բողոքի նոտա հղել Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությանը։ Այդքանը միայն Ըստ երևույթին բողոքի ամերիկյան նախադեպի զախողումը որոշակի դաս էր հանդիսացել ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության համար։ Մնացածն արդեն հողորտալի ճորոմը բանություն է, այսպես ասած, վրշրական բողոք այդ կապակցությամբ մեղադրանք ֆրանսիական կողմին, որ նա ոչինչ չի ձեռնարկել այցը կանխելու համար, կոչ Ֆրանսիային որպես ՄԱԿ-ի մշտական անդամի կատարելու իր հանձնառությունները, հետևելով միջազգային նորմերին ու սկզբունքներին, կանխելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնաշխանության դեմ ուղղված նմանատիպ գործողությունները եւ վերջապես ահաբեկում առայն, թե ադրբեջանական կողմը Ֆրանսիայի հետ հարաբերություններում այսուհետ հանդես կգա փոխադարձության դիրքերից Միոբանիվ, ինչպես միանգամայն իրավացիորեն նշում է ազատ Արցախ թերթի գլխավոր խմբագիր քաղաքագետ Լեոնիդ Մարտիրոսյանը, մեջբերում է, այն կայուն տպավորությունն է ստեղծում, թե ժամանակն Ադրբեջանի իշխանությունների համար կանգ է առել, ու նրանք մնացել են ինչ որտեղ անցյալ դարի սկզբներին։ Մեջբերման ավարտը Համամիտ լինելով իմ 5 գործընկերոջ տված այս գնահատանքին, այնուամենայնիվ ես ավելի հերոն կտանեի նրա մատանշար ժամանակագրական շեմը։ Այն հասցնելով ներկայիս ադրբեջանցիների վայրակ նախնյաց, այսօր Կովկասի բարեբեր հողեր ներխուժած կարակոյունների եւ աղկոյունների քոչվորական դեգերումների շրջան։